Ya nembang ya terus. Moh kesel aku. Ora arep nembang meneh. Ora arep nembang meneh. Wis. Iwak opo sing ora iso renang? Oh kabeh iwak iso renang. Ono sing ora iso renang. Apa iwak abon? Cai Boyo wis kong ora. <laughs> Bokonge. Merak. Wis. Bokong kok plero-plero. Apa ana matane, Pak? Wong ora ana. Mong po anu mong kulit. Ayo bras. Didawake srepeg tak nguyak gareng kae. Sikile becik kok playune bantri aja macam-macam. Karang-karang iki bekas copet dadi yo. Yo, kon nembang bagong ora ngerti larasan kok sing penting gayeng ayo ah, orang kudu sing penting gayeng nganggo nada iki nganggo nada nganggo larasan gamelane ya disdiani kaya ngene kok petur petruk adikku di adikku cah bagus adikku cah jentara heeh mm -mm. sowan endi iki tru ning kantor DPRD provinsi wah alhamdulillah muga-muga tetep rutin ya, Tru? Iya. Ora awake dhewe sing ditimbali ning anggere kene iki, halaman iki digelar wayang kulit iki rasane kaya maces. Iya. ayam ya, Reng. Heeh. Mergane ya panjenengan-panjenengan iki sing duwe kewajiban mempelopori ya kuwi eh, apa jenenge iki? Pelestarian budaya. Lah iya. Nek panjenengan-panjenengan kersa nanggap wayang terus para kawula-kawula sing cilik-cilik masyarakat terus tergugah atine ya ya ora ngak yo ya, ngono kan ora tekan dite ya taun ngarep ora tekan taun ngarep taun ha iya ngono kuwi iso nggugah semangat ha iya truk hmm iki mau aku di wa apa aku di wa wa kuwi lho kiriman nukara kuwi lho wa WA nek diwaca Wah! Nah, wong aja sok kowe iki sinau maca nulis apa ora? Aku diwa, Heeh. Mm Karo penyare Pak Eko Suwanto. Ya. Kudu dikon ngaturake lelagon Bung Karno Putra Fajar. Wah, iki sing bawa Katno ora menyang. Susul sik wae piye? Wong iki lara gotong. Tumpake kol bukaan terus kon rene disilo kon silo terus kon bawa. Engko bar bobot pateni. Wis mengane kono. Yo, mangga. Yo Mas Egol ya isa e pajake Mas Egol ki. Lek Egol ki panjen wong trampe trengginas e lek Egol iki. Ha iya. Nadane apa? Larase. Heeh, oh, larase pelok barang. Macan mati. Ha, ngono kae. macan mati rasa tok padak-padake karno gul suaramu wae biasa kok dadal macan suarane iki ciri khase dhewe-dhewe heeh ninggal lula. macan mati ninggal ulang kuwi tepo palupi lho Tru iya menungso mati ninggal jeneng mula urip ning alam donya iku kudu gedhe srawunge gedhe lelabuhane tanpa srawung tanpa lelabuhan mati modar darwis. wis ora ana sing ngeling-eling upama dikijing iki jenenge nggo mepe kathok ha iya ora bakal dieling-eling ha iya kathoke wong wedo ya ring ha iya isis kae monggo yen to kaca sekong ngisor ta, Truk. Heeh. Mm -mm. ding. Mulane kowe iki aja sok tau. Egol eh, iki senengane saka ngisor. Mm-hmm. Ga keduwuren, keduwuren, Bang. Ga semono wae. Ga keduwuren, wis dasar nyuwara dupak modal kowe. Yo. Tanpa rah can mo ta mo anggitane sapa reng pun pundenku saka Blitar penyanyipun bapa Haji Sukron Suwanda oh iya ya Ninggal asmo kondo हमरे जगत रो नक्ष sang proklamator Hari sang proklamator Aku Ora kulinane yo ngati-ati, ngati-ati. Ngau teken. datan lian pungkarno padake jafar bela bangsa tekeng pati Sang Panduta Ponco Silo Dasar Nagri Wah, edan Edan ini orang jeneng aku adul-adul lho terus Mm-mm, katno WA katno Kecewa, katno Katno WA muni biye, ngandel ora pak Pak, pak Sino kula niku penting teng warga laras. Tanpa enten kula pripun? Meh mawon, meh mawon jugruk niki wae menawa. Wah, iya. Iki asli mau adul-adul, terus. Asli kok ya iki ora. Sesuk nek diurus ro egol sakarmu lah, ora ngerti lho. <laughs> Malah wonge ra jenak lho ning omah. Lho, tenan ora. Wo, pancen jalange senengane ngene cipi calang papa. Ya monggo. Dados, yuk. Mata Prabu Kamajar miya saka negeri Britar. Oh. Pi apik ya ring apik karangan penane mi Siti ming sate ramani penak bali terus. Ha iya. Ketoke ming lagune sithik ning isine mentes. Pancen ya disareke nang Blitar, Lahir nang Blitar, disareke nang Blitar. Proklamator bangsane awake dhewe. Heeh. Hmm, hmm. Bung Karno wis tau ziarah kono, Kong. Weh, wingi aku Dek mayang nang Blitar wing aku ziarah mrono. Oh. Kanca-kanca ya tok jak beborose. Ben piye? Ben ngopo do dijaki? Ha iya. Dondonga ya do ra iso. Ndonga ya iso nek kanca-kanca ora. Ana nyana iso ndonga ora ora dadi piyaga. <laughs> Sitik ning atos lho suaramu. Lah ngopo do ngopo? Kaya wis ben. Eh, iki mau ya kuwi Bung Karno Putra Fajar karyane Bapak Haji Sukron Suwondo. Ya. Sing angka loro kudu diaturake terus apa? Penyanyi Pak Eko Suwanto kuwi ya. Aku wis matur bola-bali to perintis wayangan bengi iki ana halaman DPRD Provinsi Ngayogyakarta. Ya. Nyuwun nelakon ya kuwi gugur gunung. Wah, apik. Arep lagu jaman biyen ning kuwi dadi perlambang kamanunggalan kegotong royongan cocok ya dibukani saka bunang terus kur ibu-ibu waranggana ya nganggo dibawani rasa ukur kuno ki ra ana bawane liluli liluli lelut lut hmm kowe iki ngapae kowe nek ra iso buka rasa sok gleleng Dekno ngingu jenggot barang. Mbok ngingu wedhus men anak. Ora. Glelenge ra jamak-jamak. Lek ngabani kowe kaya yaya. Lendok kepe nganggo dodo. Dang dang dang dole dole dole. Ayo, bareng buka. Dole dole dole. Ah.

tenan. Mbet aku isih cilik, isih bocah ngrungokke nek disetel karo wong tuaku mbiyen liwat lumantar tip yo penak dirasake, penak dinikmati jam temonjo. Ayo. Ayo kanca ngayahi karya ning praja kene, kene gugur gunung tandang gawe. Sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane, lila lan negawa kanggo mulyaning negara Cirolopat. lupat Maju papat-papat ulang-ulang ngake mesti ing garampunge. Olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol bares Petro iki gulune mbiyen gawe saka apa ya? Nyuwara alon ya apik, nyuwara cepet ya apik. Ayo lanjut. Heeh. Eh Semar ki ora adil. Suaraku cemeng. Ning ning suaramu ku nek gelem nyuwara dhuwur ya apik lho, Ayo. kanca ngayahi kayaning mraca kene kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lopat maju papat-papat ulang-ulang angga mesti enggal kanggone olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris suaramu ki jane cemeng ning yo apik Makasih. Heeh. Sing elek iki jane asline ana sing elek anak Semar blas ora iso nyuwara ki ana. Ana wae. Ana. Endi? Oh kuwi mendono mburi. Nembang apa-apa ya ora iso. Nembang sing modern ya ora cedhak isane ping waton dawuh. Ayo. Yo. Nesu bocah e. Nyepelek aku sengit ora disepelek iki. Kowe pamer suara ngono kuwi. Iki iki guru paduan suara. E. Waduh. Kampung Karang Kadempel ki sapa sing mulang panem bromo. Kuwi lho. Edan, malah aku durung tau weruh nek kowe mulang panem Brama e. Lho, iki wingi lomba nang kabupaten? Heeh. Ora lolos seleksi. Ora lolos seleksi kok glelenge ora jamak ora. Coba nek kowe pancen guru lomba paduan suara tembang gugur gunung ki mau go. aja tok laleke arep kowe apal gubuk kasmara kowe apal lali janjine kowe apal eh, apa jenenge kembang rawe ning gugur gunung ki aja nganti tok laleke iki penting lho le jroning surasaning tembang gugur gunung kuwi mawa teges kamanunggalan sarta gotong royong kuwi becik yo tembange kaya aku oke nyepelekke ora nang nang nang nang nang nang nang nang nang piye wedan dawa tenan suarane ora mung suaraku sing dawa ya ayo semono eh? semono ayo iya iya kok sik tak adose iya lu tegese iki tembange ayo kancang ngono kok adus karepmu ora sak karepmu ayo kanca piye gulu cendake suarane tetep arep serak-serak ning jos hmm. ayo kanca lho heeh seneng aku seneng ta kowe heeh ayo kanca lho kok is medun munggah ayo kanca ajek ajek ajeg ah, ngono aku ora tau ajeg ya truk Gunaku nek ditinggal dhewe wis ora ajeg ayo kanca semono ayo kanca ha ngayahi karya nang braja kene kene medun sithik medun sithik kuwi numpang numpang ha ha wis numpang wis malah seneng ora kene kene aja numpang larasan numpang larasan tegese larase semene kuwi nang dhuwur sithik kene kene kukur gunung tandang gawe kana nah pertahankan oke kana kana kukur gunung tandang gawe ha sayo sayo rukun aku disampar-sampar nang sangkem heeh sayo rukun bebarengan ro kancane ne ne lilo ha huh? lilo asli ikhlas tapi eh? hmm tapi eh. lilo lan legawa kanggo mulyaning negara ha mulai etung sate loro tempe loro ciro lupat goblok goblok banget cilelupat maju papat-papat diulang-ulang akan mesti enggak rampungnya ma hologram hulupis hulupis kontol baris hulupis kontol baris gue rasa dicengkok ketinggalan ngono. lopes kontol baris, lopes kontol ora oh, ora sanggo. lopes kontol baris, ngono rasa Wong ki duwe kreativitas dhewe-dhewe terus Iya. Aja tok larang aku. Iya. Ketinggalan irama, aku tak becak. Ketinggalan irama iki tegese iramane wis bablas kowe isih nang kono. Kenop traffic light. Iya. Rasa jauh omong nang iki wae ora. O Olopes kontol pares, olopes kontol pares, olopes kontol pares, olopes kontol pares. Cilang. Jose, apa yang mau kasih dia mau? Lihat suara yang malu. Kontol pares, gamelan di kencilan ke. Cilang. Terus penabuk apa muni? Jose, Bose kok keri. Ape tenan bagone <laughs> nembang ora. Nyenengke gugur gunung ki ya terus. Heeh. Ayo, nembange sing kur-kur wae terus ayo. Yo. Yo, kur-kur wae rasa nganggo tembang-tembang sing anu jeneng iki solo ora. Engko ndak kancane dolan nyambut gawe. Heeh. Mergo iki sing iso diitung jumeneng ki pirang-pirang. Yo. Engko Prastiwi nek ora kon ngadeg ya Prastiwi ming mangan gaji buta. Ha iya. Mula aja nganti kabeh makan gaji buta. Sing capek iki rejeki iki lumantar tumandang karya. Ha. Nek nah, nyambut gawe serius kok nyambut gawe temen rejeki iki bakal sithik aning dagingi to. Iya. Nek nah, nyambut gawe mung sak penake dhewe. Nek wayange omong mripate merem. Nek wayange muni gamelane mripate lagi melek. kencenono asli ora ndagimi wis ora ndayani ditabung ora bakal iso mlumpuk ora berbunga yo, ngono ya Kang ha ah, iya ya nembangane sing kepenak aku kok kepengin sarung jagung truk ampune nggon aku aku nggo telu oh suwek siji ngene lah omongi lho eh nak eh sarung jagung iki tembang ora kok garing pengen nganggo sarung iki ora eh sarung jagung ngapote kapot antresna tak rewangi korban jiwa raga wah dhuwur terus to sarung jagung kuwi nadane pancen dhuwur ya nyok oh iya leng jeleng Oh, malah ngunek ke celeng kakang nih. Aku aku munyok. Nek swara dhuwur ki kok kentekan swara lho, Tru. Sing rendah-rendah wae. Ora, pancen sarung jagung abote kabaca tresna tak rewangi korban jiwa raga mlaku ato tan gresula watone sesandingan agawe sang samrasaku nadyan munggah gunung ora wegah eh Son kontrol itu kapak lagi demen kumpul kono men muni. Ano gon kabeli. Amone tansa sumanding mong tansa eling sarung jagung sarung jagung sing kene abote na amune kabaca tresno nentan weruh setina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. ape tenan wes wes mar rasah tu nembang Petro tau wae sing nembang. Men dijen. kau yang ngono kuwi gunane apa apa pengrawat? apa? Nggawa lagi loh si dona nabung sing Pengrawit kok, pengrawat, perawat. Gunane apa nggawa pengrawit? Percaya aku nak kowe wases percaya nak aku pinter. Neng kanca-kanca iki digunake. Kanca-kanca iki buka notasi sarung jagung wis nganggo HP waduh buka mbah Google wis lancar gitu modern tenan saya terus ditulis sarung jagung notasi terus dipenyet cari wih engko metu jedul jedul jedul oh sing metu tikus angka goblok Iya iya mung dingonone kok nesu lho ra. Metu angkone jedul. Lo lo lo lo lo lo jemlong jemlong nem nem nem ro nem nem nem nem ro nem no bat mo nem be bat mo nem nem nem ro Oh dek yo rapal kok Yo tembang ke dewe gunane apa nggawa sinden barang iki mendokon sedakep Tiwas dicantani leb-leb. Ha ah, iya. Didandani cara wayang golek tomeng merem. Oh, Ayo ora apa ya ora ketok ayu-ayu to. Uh. Dikeki iki. Sesuk tuku prodo. Heeh. Sing diprodo raine. Ayo. Ah, Eh api ape lho gong nenu sinden iki jan luar biasa iki. Ayo ah, iki iki bar tak kei dit tuku seragam. Oh. Sing nunggu kowe. Oh. Takono no, takono. Aku iki pemimpin sing blobol omong. Aja kok seragam. Kuwi nek ra percaya tilik ana, Truk. Jeroane seragam. Ajar ya. Nek panjen iya, kira-kira apa? Iki mbeng iki nganggo ping kabeh. Ping kabeh lah. Ya men gambare beda-beda. Ana sing Mickey Mouse, ana sing kupu, ana sing suwek. Iya, mangga diaturake buka bonang Mas, mangga. Sing nembang sik ora cenini Mas. Ya sing nembang. sinembang sapa? Aku tak nyoba sarung jagung Tatin. Oh iya. Rasah ngadek, tim wis nang kono wae. Ketok lemes banget kowe wis aku mane tiba aku wis melang. Kowe iki nek tiba dadak golek tosa. E? Namung wong lima e ora kuat. Ha ah, iya. Soale anggere diangkat ana sing kari nang lemah siji. Ayo, <laughs> monggo. 哪个？ <laughs> aja disingkir ke Nyatane yo ya kepenak to. Sarung jagung eno neno neno neno tak rewangi. Piye, mat-matan tenan. Lho to, Gong. Cangkem kekamban ki nek ngorok nganti kaya munyuk ya, Tru. Mm -mm. Eh. Kaya angler banget bocah iki ora. Apa mambengi ra turu apa? Mambengi ra malam Selasa to ketoke jatah rondo. Jatah rondo? Heeh. Kok ngono aku kemalingan. ya berarti dhewe pamit rondo ning jane nyolong. Ah! Ini ora digetak tuman bae. Dah, ah! ah, wes. Wah, wes jan. Sengit aku. Lho, sengit ngopo? Wis ora ora padha karo bayang aku. Ora padha karo aku piye? Ah tak kira sarung jagung. Lho lho lho lho dudak. Nyeng nyeng nyeng nyeng nyeng nyeng nyeng nyeng. Sing gumya ngono lho jebul. Lho lho lho lho lho dudak. Temlong tem melong ling klik klik kling kelong kling kaya mlakune wong pincang pincang matamu. Iki senengane ngomong ngene iki kakangne kok. Mboten ae. Ring klong klong klong sarung ambyuyut ah, nang mripat. Oh. Nembang ki sing kira-kira nganu lho apa sing semangat. Ah iya. Eh saiki di kowe karo nembang apa? Sipelok barang warto inger. Sirae. Udu. Gendere. Gendere ya dinger apa? Belok bem ya kena, slindro ya ora apa-apa. Aku nek e. jan aku nek nembang ngau gamelan iki aku dudu fakku itu apa dudu fakku dudu fakmu dudu ah. aku iki kula nganggo ngono wae jenenge iki lha mosok dipejet muni kae aku ah, kae sing dipejet muni iki oke lho uwonge dipejet muni sok ngampleng barang apa terus Aku lah sing kula ana apa jenenge dawa oke oh, kaya gampang lho. Hmm nek gambar ra Ah iya. Nek ku di pejan driji nut ngono ku. Terus apa suara-suarane yeng ngono ku. Ora wae nek nak. Heeh. Ah, ah, anu sembor. Oh sembor sembor. Kibot. Ah aku bar tuku e. Weh. Tak pajang neng ruang tamu apa? Oh. Yamaha merek. Weh lah yo apik. mempatang gigi. belum, Kibot apa motor, motor, Iki gigi mau ke kibot ya kok dadi motornya apa? Aku tuku montor sik aku tuku kibot. Oh. Pecah cukup ya. Ah iya. Tuku kibot sih apik kira-kira aku nek rusak tak buang. Weh. Tuku meneh. Hmm. Rusak meneh kakek garing. Gareng Garing ora iso ngibetar nggo ngopo? Nggo nglantik tangane lecek oil. lho. Ya truk golek kanca liyane ya. Wis mau kok nglarake ati. ayo ya, kuwi karo kakangmu senengane ngono kuwi kok. Kowe iki gek nembang ora usah dadak nyerempet karo kakangane gek nembang apa sing atok tembake pelok barang apa pelok bom apa slendro. Diatonis. Weh lha edan Bagong. Sora diatonis pun awite itu, sora kira-kira sagora. Dari ya, pentatonis pentatonis. Wong jan. Iki rumah sak arep nembang kok mumetke wong lho. Slindru apa pelok? Pelok. Iya. Pelok apa slindru? Slindru. Nah, kaya cah cilik ta. Becak apa mlaku? Mlaku. Mlaku apa becak? Becak. Nah, jenenge ora jati dirine ora anuwi ngono kuwi. Nek mlaku ya mlaku, nek becak ya becak. Becak apa mlaku? Becak. Mlaku apa becak? Becak. Nah, ngono. Aja mau becak sengit. Lah ngopo? Aku bar becak mau suka tugu ngidul mm -mm. tekan stasiun bu mah gelut karo mergane aku takon "Wajeng becak tekan tugu pinten Mona sewu, cah cilik pinten gratis. Anakku tak tumbakke aku melayu. Tukang becake nesu. Bareng medun ki pun nggih, lho bayar, bayar apa jare cah cilik gratis aku. ngeceh iki, ngeceh iki asine. Ya Gong, nembang apa? Pelok bemah. Ya, ya men pitoro kancane, ya. Tembang sing kepenak-kepenak ya, Tru. Ya. Ayo, kosek. Mikir e. Ki pentium siji e. wah ya wis wis lawas banget ki pentium 7 wis ora iso ngono wis pentium 1 wis ora ora iso nggo mikir kuwi saiki susum ora pentium kok saiki apa mbok engko ya ora iso ngarani kok ha ditintingke ya sing sigrak-sigrak aku mau nek sing aleman-aleman ya gampang suling kemandang sarane Suling kepengaholine Suling kepengaholine sarung jagung sarung mabul dengan melocot weh tanjo to apa ya gambang suling kumandang sarane rane rane rane licut wale tulat tulit kok licat licut tulat tulit kebena unine balungane nyamber nene nene nene uh, usaha uuuh nine mul mung yo ngawur ora apa senengane ngawur kowe uh mung lho mung lho uh nine mung ha kok mul nernyo tangkang renglan gentrung ketip ketimbal tipung tepung suling kumya suara nyo nyo nyo nyo cek du du cek du ayo ayo sing ngedram lulusan anu apa sih ben no oh ben apa ben modar mulanya apa-apa di drama wayang malah di drama lagu-lagu gambang suling dong dudung dudung dudung gabena nalikane dudung buandem selop nalikane Subakastawa kok didrami ora apik kok. Ya ngono kuwi karep ku nembang ya sing gumyak-gumyak ngono kuwi. Ha iya. Terus sapa? Tak mikir sik. Aku nek tembang-tembang nek sing tembang-tembang saiki aku jare ra seneng. Oh, tembang-tembang biyen. No? Iya. Kurung kakak tua. Heeh. Mm piturute iki aku seneng. Iya. Anggria numpak prau layar. Piye kuwi maksude arep piye kuwi? Yo kanca neng gisik gembira kok anggria anggria. pertamane ra apal aku. Ya. Ya kanca neng gise gembira. Ha. Ayo ta. Mas, mas, mas aja dipleroki. Puyer terus, puyer. Ngopo? Pusing sirahku. kuwi nek mas-mas aja diplerok iki bukane mas-mas-mas aja diplerok iki kok ora mas-mas-mas aja diplerok iki kok dinggonke lagu liya lagune iki dhewe-dhewe angriyono mas-mas-mas aja diplerok iki ngono mas-mas-mas aja dipayak ngerti kok iki angriyono babrau layar kuwi nggone dipleroki mula kowe iki aja mleroh terus kira nyok pancal mudar. Iki apa-apa kok gawe masalah terus terus. Bagong nek karo Kakang Nes ora iso rukun ora. Ya kanca neng kise gembira. Iki ki wis wancine jam 2 mripate kok dibandoli drim 3 kilo. Mau ditembangke sing gumyak-gumyak. Ha ah, iya, ki mau jenenge apa, Gong? Hah? Iki mau jenenge apa? Sing ngendi? Iki mau lho. Wah, aku ora lali ra kenalane, Tru. Tembang. Hah? Tembang. Tembang ki mau jenenge apa kok iso buka celuk? Mas, mas, mas, mau. Wah, wis kowe ki kok ngono ngaku wong seni bodoh kok ngono ngaku wong budaya jenenge apa iki jenenge kadung tersin mangapa lak gogoi cangkemmu gong dudut amandelmu mati ya reng ben mutar ya ben iki jenenge mas aja diplerake kenapa kowe melirok terus mbok wengi nepake karo awake dhewe aku ra iso nembang kaya ngono ki tak penging ngono lho mbok dioprasekke ra aku isin de kakang kowe lho njuk masukku diganti apa nek kowe manut aku bunder tur rempok? heeh mm indel wedhus terus iso weruh gua peteng kabeh asik lho Mas mas mas ojo dipleroki Mas mas mas ojo dipoyoki Karep kunjaloti penitene Karep kunjaloti eseme Tinggal aku muku ngerti toto Kromo aja ditinggal ke pribadian ketimuran Mengku keri neng kejelik Mengku keri neng Jaman mbok ya sing eling-eling bab opo iku budaya pancene bener kandhamu nanane nanang Ya kanca neng gise gembira alirap-liraban kok ora muni Iki mau wis yo Kang. wis ditembangke kok isih arep dibaleni meneh. Wah. Ayo wong seni iki ngene iki, Tru. Urung tau ditembangke wae ketakon nembake. Iya, coba liyane. Sik tak mikir. Iya. Rasa dadak sing aneh-aneh lho, Gong. Siap oke. Nembange apa? pelok. isih pilok. Pilok. Iya. Ning dindangjutke. Iya. Aku seneng banget karo dangdut. Iya, iya. Yeah, yeah. Nanti omahku tak tabari kendang. Kendang-kendang dangdut, ngopo kendang batangan? Iya. Aku ora seneng kok kendang batangan. Ha ah, iya. Saya nekat ya saiki. Heeh. Ah, ah. Wis ben lah apa-apa. Arep tak Ki mau apa tar nembang apa takut ora? Ayo to yo kowe lali malah ora. Ah, sebenarnya. Si, si, si, tak pikir Iya. ninggal aku trimo bonceng. Op op op op. Dangdutke. Dangdutke. Kowe iki le buka kurang banter. Oke. Okay. Aja ninggal yo. Kebanteran, Tak loro te sik. Hmm. Aja ninggal aku trimo bonceng. kinarto sabda Ojo ninggal aku trimo seng wiwit budal carene bebarengan bareng weruh lambe abang terus kegiwang ora liyane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece lamun ngece gawele tambe mburine lale lale lale lale kowe kok meneng wae gong ora entuk nggon Aku jane arep nyaut. Oh iya ya. Ditumbong telu ya. Oke, siap. Aku mending aja ninggal gareng. Aku terima bonceng langsung untuk saut. Oke. Jadi, Ya. Aja ninggal aku terima bonceng. Kita tak gas dasmu lho, eh. Wong tuwa kok disaut cemplungke kalen piye? Aku salah. Salah. Maksude piye piye piye jelaske to. Nyaut suarane gareng. Oke, oke. Ngono kuwi dadi cetha. Ya, ya. Ayo terus. Ya. Aja ninggal aku terima bonceng. Cangkepe wong toto tok obok-obok. Jare kon nyaut suarane. Aku kok serba salah to. Soale kowe akimu rendah, tur goblok. Halo. Ngene lho. Aja ninggal gareng aku trimo bonceng terus kowe wiwit budal ngono. Hah? Sida budal? Sida. Waduh aku rong sangu apa-apa. Rasa sang apa-apa. Engko aku sing nyukupi. Oke. Okay. aku wonge gampangan kok. Oke, Ya. Wiwit ya, wiwit siap lho, Gong. Oh ya. budal nang lagi budal. Angkutane gampang kok. Siap ya. Ojo ninggal aku trimo mbonceng. Ayo. Mm. Ayo. Gang. Sida budak iki. Yo, yo, yo, yo, ngendi iki le parkir? <laughs> Hih. Ya ora ngono ta, Truk, ora anarkis ngono kuwi. Aja ninggal aku trimo bonceng. Ya. Wiwit budal carine bebarengan merengurung lombe opong opang kepingon. Nganggo nada. Bareng weruh, bareng weruh. Duh nek ngene iki ora dadi. Coba coba. Aja ninggal, aja ninggal. Oh. Oh. Oh. Oh. Medun sithik. Ora kowe. Suaramu. Suaraku to? Heeh. Oh. Oh. Oh. Oh. Durke sithik. Hah? Durke sithik. Iki wis pas. Ora urung, Ro. Aja nika. Oh. Oh. Oh. Ha, semono kuwi. Wis semene ki tenan? Heeh. ora kurang gedhe ora aja ninggal aja ninggal waduh munggae reng waduh munggae nganggo lip iki kebablasen aja ninggal aja ninggal aja ninggal aja ninggal aja ninggal aja ninggal aja ninggal gal gal gal oh gal gal oh gal, gal, gal, gal. onggal oh onggal oh nah coba ojo ninggal ojo ninggal ah sah ane rasa aku trimo bunceng aku trimo bunceng akini pas dadi padangi kok ya. <laughs> bolot cangkemnya ajar suwene turu kok <laughs> Aja ninggal, aja ninggal. Waduh, kleru meneh. Aja ninggal, aja ninggal. Aku trimo bonceng, aku trimo bonceng. Wiwit budal, wiwit budal. Wiwit budal, wiwit budal. Mbok tulung cangkemku disetem sik. Dikencengke angel tenan nyuwara nadane. Wiwit pudal, wiwit pudal, Dal, dal. dadal dadal wiwit budal wiwit wi dal dal ha widal widal widal widal wiwit budal wiwit budal oh ndaluk di nganu tengtong, tong teng tong ngono jarene bebarengan jarene bebarengan ngan ngon jare nene ngan ngene ngan ngan ngan ngan ngan jare bebarengan jare bebarengan ah bareng weru bareng weru bareng weru bareng weru bareng weru karo karo eh <laughs> nek sapa bareng weru bareng weru. Ha, ah. lambe abang terus kegiwang, lambe abang terus kegiwang. Proliane, proliane, mbok aja ngece. Mbok aja ngece. Ngece sapa? Kowe iki tak kandhani, mbok. Mbok aja tirakno. Mbok aja ngece. Lamun ngece. ngece. lamun ngecek kawelet tembe burine lho nena nena nena nena asine wis do tak apusi asine asine aku ki apal heeh eh, eh. aku mung do tak menghibur kowe kowe kuwi engko bakung dikira ora lucu coba nek ijen Hah? ijen aku wedi nek dhewe Wiki nembang kok wedi ngopo? Juke senter. Lho. Amar nembange kok tak anggo senter ora. Ngono nek kleru. Nek kleru nek kleru. Coba coba ijen tak weruh. ojo ninggal aku trimo bonceng. Wah ya panjen ya pinter tenan. Aku etok-etok bodoh. Oh, nek jane aku goblok. Ha iya. Wiwit el jarene bebarengan bareng beruk nek kudune sing sigrak ya truk ya ayo iya. lagu tutuk ora karo dijogetine aku orang marem oke okay. men semangat ya heeh mm -mm. oke okay. <laughs> seneng aku ayo iya. dibukane lah. langsung wae nembang dhewe joget dhewe kaya nek kowe nang sumur lho Tahu ora? Tahu wae. asem ah, isin aku. Aku pas adus njaba kae ya. Weru nang ngono, ah, weru kowe iki wong tuwa kok war Karo nembang ora. Oke, aja ninggal aku trimo mbonceng. Wiwit pucal jarene bebarengan. Barang wayu lambe abang terus kegiwang tung tak waliane yo, 장에 띄요 랑몬메제 오 내가 원래 덤벼버리네 브롤리안네 후 벌떡이나 장에 라몬메제 라몬메제 마다네 가랭시라 마다 마다 gayeng kok? ora, ora gayeng ora nyinggol mripate kakak nih Itu. Hmm. Kok nyenyet? Kowe biasane iki mengomentari aku. Wis ora ora komentari ora. Ngopo? Iki isih suwe lagi jam loro kok. Bubar setengah papat isih karo tengah jam. Lumayan iki ayo nggo gojek-gojek. Tru. Hmm. Apa sebabnya kucing kok mlumpat? Ora weruh. Ngopo kok kucing iki seneng greh? Mergane apa nek ngerti? Aku wis seneng kok ndak tak takon kucing. Hmm. Dene kok kepruk watu ndas. Mau nyeneng itu lah. Mangkel akeh aku. Dirambati uler apa sing langsung tesek. Wah, lah iki angel. Jane aku ngerti kok jawabane ning tak gawe ra iso. Apa, oh, Kong? Dirambati ular jalan sandonge. <laughs> Ya. Digeguyu dhewe. Ya nembang ya, Tru. Moh, kesel Ora arep nembang meneh. <laughs> Ora arep nembang meneh. Wis, Iwak apa sing ora iso renang? Oh, kabeh iwak iso renang. Ono sing ora iso renang. Apa iwak abon? Caetian. Baya wis kok ora. Reng, apa? e kacamata gelem ora usah. Ora ngece aku terus ora. Mripat kira kok tukoke kacamata. Ribin, Riben kok oh, Ribin Ribin. Engko ya kanca-kanca Riben terus tak tuntun. Gon tulisi TKNG, tukang kuwi tukang pijet ae ya ya ngece kowe. Antil mencrat ora. Wis gong leren. Ora iso. Aku nek lagi seneng ngene iki aku iki golek lucu iki angel lho, Tru. Ora iso saben dina lho. Angger muni umum ngene iki aku iki pikir aku iso mengancam terus. Apa? mengancam terus. Maksudnya? Iki iki idene teko terus mengalir. Mengalir, mengancam. Bosok Indonesia ora petho kok. Usah-usane no. Ya, ya terus ya ya. Sluku sluku bado bado la lo, sira momen yang solo le ole mayo moto ma cepat. Jendit. Jendit lo lo ba ora mati. wong mati wong mati ora obah yen obah medani bocah yen urip golek dhuwit ngono ngono ngono kuwi apa kuwi lho bocah iki nek muni seneng nembang kok karepe arep nembang terus yo nggo nek bapak teko pak kamplenge wani wae kowe uh aku iki ra ngerti asine semari karo sapa-sapa ndara ndara ngestina ndara pandu pramuka pandu dewayana prabu pandu dewayana patih patih mademe do wedi aku aku meng aku wedi karo semar Nenek bagong ora tau ono wedi karo semar wela tau wak getak koyo nganggon oh koyo heeh nyengeni aku lang tau nek mer ngono kono kuwi dicekeli. Didekep malah munggah turut nggon awak ngono. Bapak kuwi, bapak kuwi Mula nek musuh aku pucet wong e. Oh iya. Ini harus nemoni lelakon apa? Lelakon sing apik? Iya, iya. Lelakon sing apik. Kowe mbiyen dek jaman sekolah ya diajari baris kok. Belo. Komandan upacara aku. Weh. Pendak upacara aku mesti nang tengah-tengah kae gak uga banget sih dewas iki. Ruan. Krong. Terus suarane sepatune mak srok srok. Wah, marem tenan dadi dadi apa ki? Instruktur instruktur ki senam inspektur inspektur upacara nuntun motore jamu yo aku tau diparani wong do sing baris mergane lek ku ngabani ngono kuwi pertamane cetha pas ngono barang sing kedua ki domoro. moro pripun pak ngono mergane aku muni ngene apa cetha-cetha wae mergo do radong do moro pripun niki kenapa niki coba nek pancen kowe pinter tenan sebrek pandangan ke muka tidak boleh berbicara tidak ojo muni tidak hmm. berpengaruh bicara kok muni tidak ora istirahat di tempat lho istirahat kok melumah ngaso ngaso ngaso istirahat barisan ki tangane ming nang mburi wah heeh karo kukur-kure entuk entuk <laughs> entuk katane ora kerok ora ora ketara lho ming drijine tok sik ngene ngene istirahat di tempat gerak hmm gerak balik kanan ya kanca neng isih Petro gareng to yo celeng Modiar mempertanggungjawabkan hari ini. Udah nesu ya, Pak? Pak Pak. udah nesu. Bagi mau kan mengguyon. ngomel. Ora nesu ta. <laughs> Alhamdulillah. Guyu terus. Ya wis syukur. Asem e, nutupi cangkem ki bon nglumpukke idu. ngodiar ora kowe. Ayo ayo senengane ora guyu wayange siapke kok ming. <laughs> Kaya sing ditanggake ora. Maning iki. Kok nyambut gawe malah cengeng Puntadewa kok tindak dhewe. Oh, Jar. Wong alusan kok digetak lho. Ayo kaget ta. Pagi iki lho pun ngantil wong ngantil. ngantil ngono ya. Ora lara. Oh, Sarmadi. Eh, Permadi garing cangkeme. Cangkemmu kuwi aku ora ngomong apa-apa kok. Wong sing ngomong Sarmadi kok ditibake aku ora. Reng, reng, reng, barengi, reng. Barengi, reng. Neng, kompak lho kok reng asu. Ndara ya mau widura ya pincang kok ya pincang. bagus ndara ya midra cangkeme oh antel sisan waduran senengane ora ah, anak-anakne aja kesuwen kae ndaramu artilik ndara bungkus ana ing wana minang sraya to le